بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد شبهاتی که اینجا ما داشتیم سه تا شبهه رد شد الان شبهه چهارمی هستیم شبهه اولی اینکه اونها اولیای خدا بودن و اولیا کرامت و جاه داشتن پیش خداوند و خداوند این مقام را بهشون داده و ما هم ازشون میطلبیم این شبهه اول ما هم پاسخ دادیم با هفت هفت بر شبهه دومشون که گفتن که ما اعتقاد نداریم که اون اولیا که رزق روزی میرسونن نه ما فقط واسطه قرار میدیم بازم جواب دادیم دیگه فرق با مشرکین نکردن در بحث که اونها هم اشخاص صالح واسطه قرار میدادن اونها هم ادعا نداشتن که معبوداتشون خالق و رازق نیستن شبهه سومشون این بود که این آیات در شأن کی نازل شده در شأن کسانی که بت میپرستیدن نه یا بت را واسطه بین خودش و خودشون و خدا قرار میدادن ما که آدمای صالح رو واسطه قرار میدیم ما گفتیم که چی حال مشرکین همه یک نوع نبود مشرکین همشون بت پرست نبودن بعضیا مرده پرست بودن بعضیا ملائکه پرست بودن بعضی انبیا پرست بودن درسته آیات هم اومد مفصل گفته شد شبهه چهارمی فان قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه وأنا أشهد أن لا إله أن وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه اعتقاد دارم خدا نافع خدا ضاره همه چیز دست خداست بس فقط از خودش میطلبم و الصالحون ليس لهم من الامر شيء صالحین هم چیزی به دستشون نیست ولکن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم از خدا رجای شفاعت اونها رو دارم یعنی از اونها میطلبم به خاطر اینکه شفاعت بکنن فالجواب ان هذا قول الكفار سوا بسوا این همون حرف کفاره شما میخواهید که این صالحین داره شما بشن پیش خدا خب مشرکین که جز این چیز دیگه نمیخواستن همین بود والذین اتخذوا من دونه اولیاء والذین اتخذوا من دونه اولیاء بغیر از یعنی بین خودشون و خدا اولیا قرار دادن چی اعتقاد داشتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله این حرف همون حرف مشرکین فقه وعلم ان هذه الشبهه الثلاث هي اكبر ما عندهم ولا بگیم سه تا شبهه یا چهار تا شبهه از چهار تا بود خب هر که شبهات متشابهه یعنی مثل همه فاذا عرفت ان الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ایسر منها سختی ها شد اگر این شبه ها فهمیدی دیگه ما بقیه کتاب آسونه بقیه شبه ها آسونه شبه آخری نیازی کم به بحث داره کم به باز کردن داره نیاز به توضیح داره در بحث شفاعت من قبلا اگه یادتون هست حدیث عثمان بن حنیفه یاد کردم نابینا که من نزد پیامبر صلی الله علیه گفت یا رسول دعا کن که چشما مهم بر بگرده درسته بعد گفت که صبر بکنی بهتره گفت نه من میخوام که بینا بشم اصرار کرد گفت مشکلی نیست برو وضو بگیر گفتی توسل به چیه به دعا و دوم قال ادعو لی توسل به دعاست دوم اینکه رسول الله بهش یاد داد توسل به عمل صالح بکنه برو وضو بگیر نماز بخون بعد از نماز دعا بخون چه دعا اللهم انی اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمه رسول الله بهش یاد داد اللهم فشفعه فی و شفعنی فیه اهل تصوف قبوری ها اونایی که اعتقاد در مرده داره. این قسمت آخر و شفعنی فیه را حذفش میکنن نمیارن امثال بوتی و امثال کوسری و اونایی که بالاخره اعتقاد در مرده و توسل به قبول داشتن اینها این قسمت را حذفش میکنن از حدیث چرا چون بر علیهشونه چطور بر علیهشونه رسول الله صلی الله علیه و به عثمان یاد میده عثمان بن حنیف یاد میده که این دعا را بکن من متوسل میشم پروردگار رو به پیامبرت که برام دعا بکنه پس پروردگارا اللهم شفعه فیه فردگار شفاعت پیامبر رو در من بپذیر خب اینجا شفاعت ما میخوام الان تفسیر حدیث رو بکنیم معنای حدیث رو بفهمیم باید به کجا بر بگردیم به کتابه لغت یا شروح حدیثی درسته که این کلمه شفیع و شفاعت و شافع بودن این مصدرش از چیه شفعه این شفعه از چی اومده مصدرش از چیه معناش چیه در لغت عربی شفاعت معنای دعا میاد شفاعت معنای دعا میاد خب ما اهل سنت در تفسیر این حدیث مشکلی نداریم اللهم شفعه فی دعای پیامبر رو در من بپذیر گفتیم شفاعت معنی چیه دعاست دیگه درسته و شفعنی فی و دعای من را در قبول دعای پیامبر بپذیر من دارم دعا میکنم پروردگارا که خدایا دعای پیامبر پیامبرم بعد در من بپذیر دعای پیامبر را بپذیر و دعای من را در قبولیت دعای پیامبر بپذیر معنی واضحه واضحه معنی دعا خب اون شخصی که اهل تصوفه میخواد تفسیر بکنه این قسمت آخر را چگونه تفسیر میکنه اللهم شفع فی پروردگارا محمد را صلی الله علیه وسلم در من شفاعتگر قرار بده و من را شفاعتگر در محمد و شفعنی فی و من را شفاعتگر محمد قرار بده پیامبر خدا محتاجه توست که بیاد تو شفاعتش بکنی شما معنا را نگاه بکنید چقدر معنای گفتم هیچ شبهه نیست الا معنای باطلی در بر میگیره اون شفاعتی که شما میگید شفاعت پیامبر را در من بپذیر شفاعتگر پیامبر را شفاعتگر من قرار بده و شفعنی فیه و من را شفاعتگر پیامبرت قرار بده یعنی پیامبر محتاج شفاعت صحابیه که برای شفاعت بکنه اونها به خاطر اینکه در این در این چالش میفتن اونا به خاطر اینکه نجات بیابن از این این قسمت از حدیث را حذف میکنن نمیگن به مردم چرا چون این قسمت از حدیث بر علیهشونه مخالف اعتقادشونه پس تفسیر صحیح از این حدیثیه را دعای پیامبر را در من بپذیر و دعای من را در قبولیت دعای پیامبر در من بپذیر و مرا بینا خیلی واضح خیلی راحت به خود قرآن هم بر بگردیم همینه خداوند در قرآن بحث شفاعت را میکنه در روز قیامت شفاعت انواعه شفاعتی برای پیامبر مقام خاصش مقام محمود چیه دعا بکنه ترازی های اعمال حساب و کتاب بشه کل خلایق جمع میشن پیش آدم آدم میگه ولی گناه مرتکب شدن بعد میرن پیش نوح بعد میرن پیش ابراهیم خلیل الرحمن بعد میرن پیش موسی و عیسی و بعد رسول الله صلی الله علیه و این مقام محموده همیشه بعد از اذان هم همین دعا رو میکنیم و تهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود این مقام شفاعت عزماست کل شفاعت چه شفاعت عزما چه شفاعت برای گناهکاران برای جهنمیان برای که هر کسی در روز قیامت خداوند از اون ملائکه خودش از اون پیامبرانش بهشون اجازه میده که در حق اشخاصی شفاعت بکنن هر کسی خدا خودش بخواد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه وقتی خدا اجازه به شفاعت میده خدا اجازه میده خدا به اون اشخاصی که میخواهد اجازه میده که شفاعت بکنن شفاعت بکنن قسمت اول یک برای کسی که میخواد شفیع بشه خدا باید اجازه بده من الذی یشفع عنده الا باذنه کسی که میخواد شفاعت بکنه باید خدا اجازه بده و کسی هم که میخواهند براش شفاعت بکنن هم باید خدا براش اجازه بده ولا یشفعون الا لمن ارتضا کسی که خدا ازش راضیه اون شخص شفیع شفاعت میکنه پس اجازه برای شفیع و برای مشفوع اجازه چی؟ یک آیه بخاطر همین خداوند میگه قل لله الشفاعت جمیعا قل لله الشفاعت جمیعا همه شفاعت ها مال خداست کسی نمیتونه شفاعت بکنه خب اینجا چی گفت اینجا گفت الكفار يريدون منهم وانا اشهد ان الله النافع الضار لا اريد الا من والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم از خدا امید دارم که اینها شفیع من بشم خب تو داری شفاعت اونها را میطلبی تو از اونها داری شفاعت میطلبی از اون اولیا از اون پیامبر از اون ملائکه شفاعت میطلبی از کجا میدونی که اون ولی تو حق حق شفاعت رو در تو داره اجازه داره اولا که شفاعت بکنه دوم از کجا میدونی که اون اجازه داره تو رو شفاعت بکنه چطور تو نمیدونی و ازش درخواست چی میکنی درخواست شفاعت میکنی ازش تو داری تقاضای شفاعت میکنی از کسی که نمیدونی آیا واقعا شفیع هست یا نیست و دوم آیا میدونی که در حق تو شفاعت میکند یا نمیکند لا یشفعون الا لمن ارتضى یعنی اونها شفاعت نخواهند کرد اون کسی که هم شافع هست و شفیع شفاعت نمیکنه الا به اینکه خداوند بهش اجازه بده به خاطر همین گفتیم شفاعت دعاست دیگه دعا میکنن از خدا میخواهند که این جهنمیان را خدا بهشیشون بکنه اون گناهکاران اون عصات دعاست اون جایی که پیامبرم دعا میکنه که ترازی های اعمال آورده باشه دعاست از خدا میخواهد خواستن از خدا دعاست خواستن از خدا دعاست چه برای اینکه جهنم جهنمیان نجات بیابن اون گناهکاران و چه هم برای اینکه ترازی های اعمال آورده بشه نه اگر گفتیم این شفاعت دعاست ما بدونیم که پیامبران خدا از دعاهای ممنوع شدن من قبلا اشاره کردم دیگه گفتم پیامبر خدا نوح علیه السلام دعا کرد فرزند این ابنی من اهلی فرزند من نجاتش بده خدا دعاش اجابت کرد نه از کجا میدونی که دعای اون پیامبر استجابت میشه شفاعت اون پیامبر استجابت میشه در حق تو ما شفاعت رو باید از کی بطلبیم از الله قل لله شفاعت جمیعا همه شفاعت هم مال خداست فقط از خدا باید شفاعت بطلبیم دعا فقط باید از خدا بکنیم از خدا باید بخواهیم نه از پیامبر خدا نه اینکه نوح علیه السلام حتی رسول الله صلی الله علیه و ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین حق استغفار دعای مغفرت رسول خدا صلی الله علیه و نداره که برای مشرکین برای منافقین عبدالله بن ابی بن سلول رسول خداوند کرد از اینکه دعای استغفار بکنه برش من کرد حتی که دیگه بعد از این حق نداره بعد این منافقین نمازم بخونی اونای کسانی که نفاقشون واضح و سریع بود پس شفاعت نمیتونم بکنم پیامبران خداوند الا اینکه خداوند اجازه به اونها بده من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه پس شفاعت وقتی هست که اون شخص اون شافع حق شفاعت را خداوند بهش بده و خداوندم کسانی را مستحق شفاعت پیامبر قرار داده اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه اسعد الناس اسعد الناس بشفاعتي اینجا اسعد اومده به معنای سعید سعید اون شخص خوشبخته اسعد نه اینکه سعیدترین اشخاص یا خوشبختترین اشخاص نه خوشبخت اسعد الناس اینجا از باب افضل تفضیل نیمده از باب به معنای سعید اومده یعنی هر کسی که پیامبر شفاعتش بکنه سعیده دیگه سعیدتری و غیر سعیدتری نداریم یعنی پیان... اون کسی که پیامبر علیه و السلام در حق شفاعت میکنه اون شخص بدون شک سعیده همه هم در یک همه هم سعیدن یعنی هر کسی که پیامبر در حقش شفاعت بکنه اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا احسن از باب تفضیل نیست اینجا از باب افضل تفضیل نیست و احسن مقیلا حسن مقیلهم جاشون خوبه خوب جایی برای اونها هست خب این سه تا شبهه یکی کفایت میکنه چهار تا شبهه گفتیم این چه چهار تا شبهه گذشت بریم به بحث بعدی اینجا اومده فصل هشتم رد على من زعم ان الدعاء ليس بعباده هر شکل پیش من این چنین عنوانی نیست موضوع فقط عوض شد چون بحث جواب پاسخ تفصیلی هست يقول المؤلف رحمه الله فان قال أنا لا أعبد الا الله وهذا الالتجاء اليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك نگاه شبهه بعدی شبهه پنجمی می که من فقط خدا رو میپرستم این دعای من از اون مرده عبادت نیست عبادت نیست الان این شخص معنای عبادت میدونه نمیدونه معنای عبادت نمیدونه پس باید معنای عبادت را بهش یاد بدی فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك اخلاص العبادة وهو حقه عليك میدونی که خداوند از تو عبادت رو خالصانه خواسته قبول داری که عبادتت باید خالص برای خدا باشه میگه بله فاذا قال نعم فقل له بین لي هذا الذي فرضه الله عليك این خدا این چیزی که برات فرض کرده این عبادت رو تعریفش به من بگو این عبادت چیه و هو اخلاص العباده این توحید خالصانه این عبادت خالصانه برای من تعریف کن و هو حقه عليك اون چیزی که حق بر تو فانه لا يعرف العباده بدون که اون جاهل نمیدونه که عبادت چیه ولا انواعها انواعش هم نمیدونه نمیدونه که ذبح عبادته نمیدونه که ناس عبادته نمیدونه جاهله نمیدونه که اینها عبادته فبینها له بقولك و به او یاد بده که معنای عبادت چیه اونجا بحث شرک داشتیم معنای شرک رو نمیدونن معنای عبادت هم نمیدونن معنای شرک نمیدونن نمیدونن که شرک در ربوبیت شرک در الوهیت معنای عبادت هم نمیدونن اگر بدونن این مشکلشون حل میشه فاسق شبهه اینه معنای عبادت نمیدونه میگه این عادت عبادت نیست میگیم عبادت اگر گفت که نمیدونم یادش بدیم قال الله تعالی ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا و خدا را صدا بزنید با تضرع و در پنهانی ادعو ربكم خدا را صدا بزنید دعا بکنید اینجا وجه شاهد چیه چرا اینجا این آیه رو آورد ادعو ربكم چرا اینجا آورد ادعو رو آورد اینجا ادعو رو آورد میخواد اینو بگه به ما که بهش یاد بدیم همون کسی گفت ادعو ربكم خدا را صدا بزنید دعا بکنید همون خدا هست که گفت اقیم الصلاه همون خدای هست که گفت اتو الزکا و تم الحج والعمره لله حج عمره برای کی؟ الله انجام بدید همونه حج عمره زکات نماز همه یک بابه خدا ام کرد برای کی؟ فصل لربک وانحر یعنی وانحر لربک نماز برای خدا نح قربانی هم برای خدا این انواع عبادته یاد بهش بده بگو اینا عبادته به نص قرآن عبادت دعا چی عبادت عبادت نیست عبادت برای بار دهم قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء را چی نام گذاش عبادت یادش بده بهش بگو واضح واضح نیست محکم یا متشابه محکم فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى دعا علی عبادت هست یا نیست خدا گفت مرا دعا بکنید چیزی که خدا از تو میخواهد عبادت عبادت نیست خدا میخواهد برای خودش انجام بدی این چیزی که خدا از تو میخواهد که براش انجام بدی عبادت عبادت نیست فعلی را خدا از ما خواست که ما انجام بدیم گفت ازدواج بکنید ازدواج عبادت عبادت نیست عبادته خدا از ما خواست نماز بکنه عبادت عبادت نیست عبادت هر چیزی خدا از ما خواست عبادت فلا بد ان یقول نعم بایدم بگه بگه بله آیا دعا عبادته باید دیگه بله و دعا من العباده بعضی جا اومده مخ العباده بعد حدیث صحیح شکل مخ العباده ضعیفه صحیح الدعاء هو العباده دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت است الدعاء هو العباده دعا خودش عبادته بلکه بزرگترین عبادته دعا خصوصا دعای مسئلات و حاجات وقتی که انسان حاجتش از خدا بخواهد فقل له اذا اقررت انها عباده تبقى حدیث رسول الله دعا هو العباده اگر حدیث پیامبر رو قبول کردی اگر فرموده خدا و قال ربكم ادعونی استجب لكم را قبول کردی که دعا عبادته اگر قبول کردی که عبادته پس عادت دیگه نیست درسته و دعوت الله لیلا و نهارا خوفا و طمعا ثم دعوت في تلك الحاج نبيا او غيره هل اشركت في عبادة الله غيره الان دونستی که این عبادته آیا درسته که در این عبادت کسی را شریک قرار بدی پیامبری ولی ملائکه درسته جواب میگه فلا بد ان یقول نعم درسته کسی اون دعایی خاص خداست کسی, دیگر، کسی دیگر اگر شریک خدا قرار بدی تو مشرکی یا نه قبول داری میگه بله شرکه چون پذیرفت پذیرفت که دعا عبادته حال اگر در این عبادت کسی دیگر را شریک کرد کسی را شریک خدا قرار داده یا نداده مسلما قرار داده دیگه عبادت شد کار شد عبادت دعا شد عبادت کسی دیگر در این وسط اومد شد شریک شد شریک کار این شریک چیه شرک اکبر مخرج از مله این شریک قرار دادن شرک اکبره مفجزا بس بيش بيقو فقل له قال الله تعالى تقبول كهذه شركة دعاء مثل دعاء ذبح قربانية همينتور نادرا همينتور فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر بري خدايا نماز بخون ونحر كن فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة اگر از خدا اطاعت کردی براش نماز خوندی ذبح کردی عبادته بایدم بگه بله آری عبادته فقل له اذا نحرت لمخلوق حالا این چیزی که برای خالقه برای مخلوق انجام بدی ذبح کنی نماز بخونی نه مخلوق نبی او جنی او غیرهما هل اشرکت فی هذه العباده آیا تو مشرک هستی شریک قرار دادی یا نه فلا بد ان یقول نعم باید هم بگه بله شریک دیگه قبول کرد عبادت برای غیر خدا انجام داد پس شریک قائل شده برای خداوند در اون عبادت وقل له ايضا المشركون الذين جواب دوم المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائکه والصالحين واللات والعزى وغير ذلك آیا اون کسانی که ملائکه را صدا میزنن آیا اونها و صالحین و لات اینا را صدا میزدن آیا اونها اونها را میپرستیدن اونایی که صداشون میزنن باید هم بگی بله چون چرا چون در دعا شریک قرار دادن بین خودشون و خدا فقل له وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك بگو با به اون شخص بگو میگه اونهایی که الان مشرک شدن ملائکه را صدا میزدن انبیا را صدا میزدن مگه غیر از این بود که در دعا شریک قرار میدادن اونها رو استعانت میجستن مدد میجستن از اونها مگه غیر از این بود لات مددم کن غیر از این بود این بود شرکشون میگفتن خو اینا اولیای خدا بودن این لات کمک حجاج میکرد اولیا بود خدا این قدرت را بهش داده و ما با توجه به این قدرتی که خدا بهش داده ازش میخواهیم ما با توجه به این قدرتی که خدا بهش داده ازش میخواهیم چون پذیرفت که دعا کردن صدا زدن عبادته و این عبادت اگر به غیر خدا باشه و غیر خدا در شریک قرار بدیم شرکه اینجا راحت میپذیره که چی این کار شرک اکبره و مخرج از مله هست و الا فهم مقرون انهم عبیده و تحت قهر الله و ان الله هو الذي يدبر الامر یعنی اون مشرکینی که اون صالحین را واسطه قرار میدادن دعا میکردن صدا میزدن قبول داشتن که خدا مدبر قهاره قبول داشتن که اونها هم اون صالحین هم بندگان خدا بودن بندگان صالح خدا بودن اعتقاد نداشتن که لات منات اینا اشخاص ناصالحی بودن یا خودشون خدا بودن نه اینا اشخاص صالحی بودن اهل خدا و اهل عبادت بودن اونا اعتقادشون این بود ولكن دعوهم والتجوا اليهم للجاه و وهذا ظاهر جدا ولكن اونا به خاطر جاهشون مقامشون اونها را شفاعتگر خودشون قرار دادن که با اون کار رسول الله رفت به نبرد شمشیر رو کشید گردنشون زد با آنها جنگید به خاطر چی به خاطر این واسطه گری و این شفاعت خواهی از غیر خدا فان قال سوهی بعدی ششو فان قال اتنكر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اتنكر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبرأ منها آیا شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای گناهکاران قبول داری یا نه اتون که شفاعت رسول تبرع من نکنید وقتی که یک شخص قبوری میاد با ما بحث میکنه میخواد یک نقطه ضعف از ما بگیره دقیق باشی مولودی 12 ربیع اول نزدیک دیگه درسته ازت سوال میپرسن شما که میگید مولودی بدعته خب قبول کردیم بدعته به نظر شما ما بشینیم سلوات بریم تو مجلس مولودی بهتره یا بریم پای اود و گیتار بشینیم و دهل و تنپک بشینیم اون بهتره کدوم یک بهتره این بشینیم یا اون بشینیم شما میگید به دست دیگه یک سلفی چه جواب میده اینجا جواب جواب یک شخص سلفی هر دوتا نباید باشه ولی یک جایی که آدم پاش میلغزه تفصیل ازش میخوان کدوم یک بین بد و بدتر کدوم یک بدتره شکی نیست اینجا که بدعت بدتر از معصیت بدعت بدتره ولی استدراجت داره میکنه که برات پاپوش درست بکنه که چی؟ بگه نگاه کن اینها میگن گناه بکن ولی سلوات نفرست با سلوات مخالفن با پیامبر خدا مخالفن جواب تو علمیه تو میگی بدعت بدتره چرا چون رسول الله صلی الله علیه و فرمودن کسانی از حوز من رانده میشن به خاطر چی به خاطر بدعتشون ما تدري ما احدث من بعدك وصيحابي وصيحابي اینا امت منن رسول الله ندا میزنه میگه نه امتت نیستن خداوند میگه بهش نمیدونی اینها چه بدعت های بعد از محروم میشه از حوض پیامبر بخاطر همین گفتن اهل بدعت بدترن از اهل اهل شهوت و اهل اینا اهل شبهه هن شبهه داشتن بدتر از شهوت بدعت بدتر کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار بلیکن در حذر باش از اینکه اینجا جوابی بدی به اون گمراه که میدونه این کار بدعته و پیامبر انجام نداده و صحابه انجام ندادن جوابی بده که با اون جواب پاپوش برات درست بکنه صفحه بسازه پشت سرت این بر حذر باش هر دوتا بگو بهش بده هر دوتا شر بر ما حرام کرده چه در مجلس بدعت شرکت کردن چه در مجلس معصیت شرکت کردن هر دو مجلس بده اینجا هم همینطور مثلا وقتی که یک شخص میاد میگه حالا من از پیامبر شفاعت میطلبم خب میگه میگه شفاعت بده بده که من از پیامبر خدا شفاعت بطلبم چی می جواب میدیم نه بد نیست از پیامبر خدا انسان شفاعت بطلبه ولی کی زندهش یا مرده اش؟ کی شفاعت بطلبیم کی تقاضای دعا بکنیم وقتی که زنده است بله زنده بود پیامبر گفت یا رسول الله غفنا دعای استغا... دعای باران بکن زنده بود ولی بعد از مرگش بعد از مرگش دیگه کسی نیومد رسول الله را صدا بزنه و رسول الله صلی الله علیه و بخواهد پس ما درست نیست که از مگت بخوایم شر ما کرد این دقت میخواد فقل لا انکرها شفاعت رو انکار نمیکنم شفاعت پیانبر رو انکار نمیکنم چون اینا میخوان بگن که تو مثل معتزله ای که شفاعت رو قبول نداره معتزله اصل شفاعت برای گناهکاران را قبول ندارن چون گناهکاران خالد مخلد در جهنمن قاتل و زانی و غیر خالد مخلد در جهنمن نه پیامبر خدا میتونه شفاعتشون بکنه و نه کسی دیگر نه انبیا و نه صالحین و نه صدیقین و نه ملائکه چون اونها اصل شفاعت رو قبول ندارن میخوان بگن شما سلفی ها شما اهل سنت شما که ادعای اعتقاد سلف رو دارید شما هم مثل معتزله شفاعت رو قبول نداریم نه ما شفاعت رو قبول داریم لا اون ها. زیرک باش بگو شفاعت رو من انکار نمی کنم ولا اتبرع منها هیچ وقت متبری نمیشم از شفاعت بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتگره و خداوندم حق شفاعت ربي بهش داده که شفاعت مقام محمود حق في مشفعه و ارجو شفاعته و آرزو دارم از خدا میخواهم که مشمول مشروعین رسول الله بشم مشمول کسانی بشم که خداوند که رسول الله صلی الله علیه و شفاعت میکنه از خدا میخوام ولی نه از پیامبر خدا از خدا میخواهم که مرا جز کسانی قرار بده که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را شفاعت میکنه از کی میخواهم؟ از خداوند ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله شفاعت جميعا از خدا میخواهم چون همه شفاعت ها باید از آن خدا باشه باید از خدا بخواهیم از غیر خدا شفاعت نمیخواهیم پیامبر شفاعت میکنه امیدم دارم که پیامبر شفاعت بکنه ولی از اون کسی که از اون کسی میخواهم که به او اجازه میدهد که شفاعت بکند از او میخواهم که مرا مشمول مشفوعینش قرار بده ولا تكونوا الا بعد اذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه و این شفاعت وقتی هست که خدا اجازه بده به اون شخص که شفاعت بکنه ولا يشفع في احد الا بعد ان ياذن الله فيه در مشروع کسی هم اون کسی که حق اجازه شفاعت داده شد حق نداره شفاعت بکنه در حق شخصی الا اینکه خداوند از اون شخصم راضی باشه و شخصی که قرار شفاعت بشه كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهو لا يرضى الا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه کسی که اهل اسلام و توحید نبوده مشمول شفاعت پیامبر صلی الله نمی شود اهل شرک شدی ان الله لا يغفر ان يشرك به اهل شرک اکبر هیچ وقت پیامبر شفاعتشون نمیکنه محرومن هر کسی بین خودش و خدا واسطه قرار بده پیامبر اصلا شفاعتش نمیکنه و منم میخواهم جز کی باشم کسانی که پیامبر خدا شفاعت میکنن چون اونجا دیگه قبول نمیشه از اون شخص من یبتغ غیر الاسلام دینه فلا یقبل من هیچ وقت ازش پذیرفته نمیشه کسی که دینش غیر از دین اسلام و دین توحید باشه فاذا كانت الشفاعه كلها لله ولا تكون الا بعد اذنه اگر شفاعت مال خدا باشه و شفاعت کسی نمیتونه بکنه بگر بعد از اجازه است ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى يأذن الله فيه و این کسی مشفوع نمیشه مگر خدا اجازه بده خدا اجازه بده شفاعت بکنه و خدا اجازه بده شفاعت بشه اون شخص که قراره که شفاعت بشه ولا يأذن الا لاهل التوحید و اون کسانی که مشفوع میشن هم کسی جز اهل توحید نیست اون کسانی که ستا توحید توحید در الوهیت و ربوبیت و اسم و صفات دارن تبین ان الشفاعت كلها لله پس شفاعت همش مال خداست و اطلبها منه و اون شفاعت رو فقط از خدا میخواهم فاقول اللهم لا تحرمني شفاعته فبردگار ما را از شفاعت پیامبرت محروم مساس اللهم شفعه فيا و امثال هذا فبردگار ما را جز مشفوعین برسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بده شبهه اخرى هشتمین شبهه فان قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما, أعطى مما أعطاه الله أي أطلبه ممن يملكها خداوند حق الشفاعة رو پیامبر داده قبول دارید بل قبول دارم حق شفاعت رو داده اونجا جوابش بود گفتیم که چی شرط شفاعت دو تاست شافع و مشفوع کسی که میخواد شفاعت بکنه بله رسول الله اجازه شفاعت داده شده و اون کسی که قرار شفاعت بشه هم باید اجازه خدا باشه ولا یشفعون الا لمن ارتضا این دومی رو چیکار میکنی شما فالجواب ان الله اعطاه الشفاعه خدا شفاعت رو داده و نهاك عن هذا و از تو و تو را من کرده از که شفاعت درست شفاعت رو پیامبر داده ولی تو را من کرده که شفاعت رو از او بطلبی از پیامبر خدا بطلبی شفاعت رو پیامبر داده برای عصات و گناهکاران ولی تو اجازه شفاعت خواستن از رسول خدا را نداری به دلیل فرموده خداوند فلا تدعو مع الله احدا کسی را به جز خدا صدا نزن دعا نکن غیر از خدا را کسی دعا نکن صدا نزن شفاعت نطلب از غیر از خداوند فلا تدعو مع الله احدا و طلبك من الله شفاعت نبی عباده اینکه تو از خدا بخواهی عبادته که تو را مشمول مشوعین رسول الله قرار بده والله نهاك ان تشرك في هذه العبادة احدا خدا تو را من کرده در این شفاعت خواستن در این عبادت کسی شریک قرار بدی فاذا كنت تدعو الله ان يشفعه فيك فاطعه اگر تو از خدا میخواهی که تو را مشمول شفاعت پیامبر قرار بده پس از خداوند اطاعت کن فی قوله فلا تدعو مع الله احدا در اینکه کسی غیر از خدا از کسی غیر از خدا تقاضای شفاعت نکنی از کسی غیر از خدا تقاضای شفاعت نکنید پس از خدا اطاعت کن فلا تدعو مع الله احدا و فان شفاعت اعطيها غير النبي غير النبي صلى الله غير النبي صلى الله عليه وسلم غير از پیامبرم کسان دیگرم شفاعت داده شدن فصح ان الملائكه يشفعون والافراط يشفعون والاولياء يشفعون در احادیث صحیح اومده که ملائکه شفاعت میکنن فرزندانی که در بچگی مردن هم شفاعت میکنن هرچه که حدیثش ضعیفه والافراط يشفعون در حدیث داریم حديث عائشة من مات له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة قالت عائشة ومن مات له فرط بچه منزور ومن مات له فرط يا يا موفقة حتى قيك بچه هم بشه قال فمن لم يكن له فرط قال فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي حديث شریفه والأولياء يشفعون بل أولياء خضبان لروز قيامات شفاعات بيكونان بله فرزندان که شفاعت میکنن این حدیث هست در این باب حدیث دیگری هم یاد شده در حدیث که در سنن نسائی و حدیث معاویه بن قره از پدرش که یک شخصی بچش میمیره قال صلی الله علیه و سلم اما ان لا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك فقال رجل له خاصه او لكلنا قال بل لكلكم این منتظر پدرشه ولی خب بحث شفاعت نیست بحث این فرد با این کلمه خصوصا کلمه فرد و الافراط یشفعون کلمه فرد من مات له فرطان این حدیث با این لفظ حدیث ابن عباس از سنن ترمذی مسلم و احمد ضعیفه اما اون حدیث معاویه فکر کنم حسن اگر اشتباه نکنم بله پیامبران خدا شفاعت میکنن ملائکه شفاعت میکنن حالا سوال همون چیزی که قبلا داشتیم درسته که از ملائکه شفاعت بخواهیم هؤلاء شفعاء عند الله درسته الله ملائکه شفاعت میکنه شما میگه پیامبر شفاعت میکنه درسته قبول داریم خب ملائکه هم شفاعت میکنن درست از ملائکه بخواهیم اگر گفتن درست از ملائکه شفاعت بخواهیم فرقی با مشرکین کردن نکردن فرقی با مشرکین نکردن اتقول ان الله اعطاهم شفاعه فاطلبها منهم میگی خدا به ملائکه شفاعت داده از ملائکه میخوام فان قلت هذا رجعت الى عباده الصالحين التي ذكرها الله في كتابه اگر اینو گفتی تقریر کردی قبول کردی تو برگشتی به همون عبادت صالحین و ملائکه‌ای که در امتای پیشین بود و ان قلت لا اگر گفتی نه بطل قولك اعطاه الله الشفاعه وانا اطلبه مما اعطاه الله اگر گفتی نه من شفاعت نمیطلبم از ملائکه پس از پیامبرم نباید بطلبی چون همه شفاعت داده شدن ملائکه هم شفاعت داده شدن تو اگر نمیخوای مثل مشرکین بشی اونایی که شفاعت از ملائکه میطلبیدن هؤلاء شفاعون عند الله تو نمیخوای مثل مشرکین بشی پس پیامبران را هم خطاب قرار نده از اونها هم شفاعت نخواه فرقی نمیکنه چه از ملائکه شفاعت بتره چه از پیامبران خدا شبهه بعدی شبهه هشتم سری که نیست واضحه این مطالب دیگه نیاز به تفسیر و تحلیل محلل نظر نداره که دیگه بقول معروف محکب و متشابهش میبین بررسی بکنه فإن قال, قا فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك همون حرف قبلیه اونجا گفت عبادت شرک این عبادت نیست عادته اینجا میگه من شرک به خدا نمیارم حاشا و کلا ولی که من رو آوردم پناه بردم به صالحین پناه بردم به صالحین شرک نیست نکنید از دعا رفت به چی التجا و پناه بردن کمک خواستن درسته اونجا دعا بود گفتیم دعا عبادته گفت نه پس من دعا نمی کنم کمک میخوام. دعا نمی کنم کمک میخواهم از شبهه به شبهه دیگری مثل اون قبلیه حال حکم کمک خواستن چیه مدد خواستن حكم الشيه فقل له اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من تحريم الزنا وتقر ان الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكره أنه لا يغفره فإنه لا يدري حال بهش بگو تقبل قبول باترين ظلم شركه ان الشرك لظلم عظيم قبول داري قبول داري ان الله لا يغفر ان يشرك به قبول ذلك الشرك أكبر اکبر لك خدای قبول داری قبول دارم خب این شرکه که اینقدر عظیمه خدا نمیبخشه ان الشرک لظلم عظیم تعریفش چیه شرک میگه تعریفش نمیدونه تعریفش نمیدونه نمیدونه شرک در چیه اونجا شرک در عبادت پذیرفت بعد که عبادت رو بهش یاد دادیم حالا بیم به این مسئله مسئله رو براش حل بکنیم فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تو میگه من مشرک نیستم شرک به خدا نمیارم از این ور میگه که من نمیدونم شرک چیه میگه من شرک به خدا نمیارم حالا ما سوال عکس بهش کردیم دوباره گفتیم خب حالا تو این شرکی که عظیمه خدا گفته نمیبخشم این شرک تعریف چیه دیگه من نمیدونم چطور تو نمیدونی و میگی من مشرک نیستم باید تو بدونی که بعد میگی من نیستم تو باید تعریف شرک بدونی چطور میگی من مشرک نیستم و تو نمیدونی که شرک چیه تعریف شرک باید بدونی کیف یحرم الله عليك هذا و ويذكر انه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه چطور شرک لظلم عظیمه بزرگه و خدا نمیبخشه و بعدم تو معناش نمیدونی اتظن ان الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا شرک خدا میگه حرامه ان شرک لظلم عظیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و بعد خدا هم نمیاد معناشو بگه به ما بگه که در چی شرک چیه معناشو به ما نمیگه فان قال قائل الشرك عباده الاصنام و لا نعبد الاصنام شرک عبادت بوتاس و ما را فقل له ما معنى عبادت الاصنام عبادت بت چیه عبادت بت چیه که تو میگه شرک در چیه در پرستیدن بودها خب میگه پرستیدن بودها این پرستش بودها در چیه اتظن انهم يعتقدون ان تلك الاحجار والاخشاب تخلق وترزق وتدبر امر من دعاها آیا تو فکر میکنی توی که میگه شرک اونها شرک مشرکین در عبادت بودها بود آیا تو فکر میکنی که اونها قائل به این بودن که بودها اون سنگ اون چوب خودش منفعت میرسونه ضرر میرسونه فکر میکنی که اینه فهذا يكذبه القرآن اگر بگه این شخص که اعتقاد در بطها داشتن که اون بطها نفع و ضرر میرسن اعتقادش به خود اون بط بود خداوند تکذیبش میکنه در قرآن که چی که مشرکین اعتقاد نداشتن که اونها به دستشون خیر و خوبی هست یا زنده کردن و میرانن یا نفع و ضرر که قبلا بحثش شد فان قال انهم یقصدون خشب او حجرا او بنيه أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب أجر أن شخص بقي ألم اون شخص ما گفتیم الان مشرکین که از این سنگ میرفتن از این سنگ میخواستن و چوب ها میخواستن خود چوب که نبود اون چیزی که خدا در قرآن میگه اعتقاد در خود چوب نداشتن اعتقاد داشتن این چوب ها این بوتا اونا رو به خدا نزدیک میکنه دیگه درسته ما نعبدهم الا ليقربونا برای تقرب به خدا نزدیک شدن به خدا این کار انجام میدادن اگر ذبح میکردن اگر دعا میکردن اگر قربانی میکردن اگر نذر میکردن جز این بود که به خدا نزدیک بشن نه جز این نبود میخواستن با این عبادت ها به خدا نزدیک بشن و میگفتن اینها ما را نزدیک به خدا میکنن به خاطر برکتشون خیرشون که خدا درشون گذاشته آدم صالحی بودن برکتی داشتن بهشون بگو بله فرقی هم نمیکنه این بتت این سنگ و این چوب با اون مرده که زیر خاکه همون اعتقادی که در اون بت اونها داشتن که به برکت اونها شفاعت میشی به برکت اونها مریضیت خوب میشه تو هم همونطور همون چیز رو در مرده اعتقاد داری فرقی نمیکنه حال تو با حال اون مشرک اون مشرک که در ذات خود اون سنگ اعتقاد نداشت اعتقاد داشت به برکت اون سنگ شفا مییابه تو هم اعتقاد داری به برکت اون مرده شفا مییابی حال تو با حال اون مشرک فرق نمیکنه ان شاء بازم دوباره ادامه خواهم ده فعلا متوقف میشه سبحانك الله وبحمدك صلی الله علی محمد و علی محمد